topot par sava gara tēlnieku. Ja pieņemam garīgo dzīvi šī vārda dziļākajā nozīmē, mēs neatraidām pasauli un arī necenšamies aizbēgt no pasaules. Mēs pieņemam pasauli kā daļu no sevis un cenšamies piepildīt pasaules sūtību dievišķā veidā, tā, kā to vēlas Dievs. Es nepiekrītu tiem, kuri saka, Dievs ir vienīgi debesīs un nekur citur. Dievs ir debesīs, un Dievs ir arī uz zemes. Radītājs nekad nevar būt nošķirts no savas radības. Mūsu pasaule ir viņa radība. Viņš ir šeit, viņš mīt ik katrā lietā. Mums jāpieņem pasaule tāda, kāda tā ir. Ja mēs kaut ko nepieņemsim, kā to pārveidosim – Ja potnieks nepieskarsies mālam, kā viņš izveidos no tā trauku? Ja viņa mērķis ir izgatavot podu vai krūzi, viņam būs jāpieskaras mālam. Šis māls ir pasaule. Mums jāpārveido pasaules seja, kalpojot dievišķajam cilvēcei ar savu pašaizliedzību. Nedomājiet, ka lūdzot Dievu vai meditējot uz Dievu – Jūs rūpējieties vienīgi par sevi, nevis par visu cilvēci. Ja aiziesiet pie radības koka pakājas, ieraudzīsiet, ka Dievs ir tās saknes. Ja laistīsiet koka saknes, tad viss radības koks augs tā, kā to paredz dievišķais likums. Jūsu rūpes par koka saknēm, Dievu, pabaros visus tā zarus un tie sāks dzīvot saskaņā ar Dieva pilnību.